50 languages. 73 73ได้รับ อนุญาต ได้ poder fer alguna cosa คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ que ja pots conduir un cotxe คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ Que ja pots beure alcohol คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ Que ja pots anar sol a l'estranger อนุญาต ได้ poder เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ Podem fumar aquí? ตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ Es pot fumar aquí? จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ Es pot pagar amb targeta de crèdit? จ่ายเช็คได้ไหมคะ Es pot pagar amb xec? จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ Es pot pagar només en efectiu? ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ กะปุกตรุกะขอถามอะไรได้ไหมคะ กะปุกเฟลนาปรากุนตาขอพูดอะไรได้ไหมคะ กะปุกดีอัลกุนาคอซาเขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ Ell no pot dormir al parc. เขานอนในรถไม่ได้ Ell no pot dormir al cotxe. เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ Ell no pot dormir a l'estació. เราขอนั่งได้ไหมคะ Podem seure? เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ Podem rebre la carta? เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ Podem pagar separadament?